Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Հայկական կողմը պետք է արժանի հակահարված դա հակառակորդին։ Վիեննայում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ավստրիայի արտգործնախարարները։ ԱՄՆ-ն անթույլատրելի է համարում շփման գծում ցաներ զինտեխնիկայի օգտագործումը։ Լույսը տեսել Սումգայիթյան ողբերգության մասին գրքաշարի երկրորդ մասը։ Հրանդինքի իսպանության գործով մեղադրական նոր եզրակացությունն ուղարկվել է դատարան։ ԱՄՆ գլխավորած կոալիցիան ձևացնում է, թե պայքարում է ահաբեկիչների դեմ։ Նվազել է Թուրքիա այցելող հայաստանցիների թիվը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Դեկտեմբերի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադիաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 130 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետներից եւ նռնականետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 1100 կրակոց։ Հակառակորդը կիրառել է նաեւ զու 23 2 տիպի Զենիթային կայանք 1 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախարարցակորցողություններին եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Գեներալ-մայոր Արցախյան ազատամարտի հերոս Արկադի Տերթադևոսյանը կոմանդոս շարունակում է պնդել, որ հայկական կողմը չպետք է սпасի թե Ադրբեջանը երբ է հերթական սադրանքներին դիմելու պաշտպանվելու համար։ Պաշտպանության նախարարության քայլերն այլևս տարբերվում են։ Այն ժամանակ սպասում էինք, որ իրենք հարձակվեն ու մենք պաշտպանվենք։ Հիմա արդեն կարծես փոխվել է, կանխիչ համարժեք քայլեր ենք անում, ինչը պետք է։ Նախարարն ասաց, որ չենք թողնի առանց պատասխանի եւ այդ պատասխան գործողությունները վերջին հրապարակված տեսանյութը հաստատում է, ասել է նա։ Արկադի Տերտադևոսյանը որպես զինվորական հայկական բանակի կանխիչ քայլերը ողջունում է, բայց որպես քաղաքացի հասկանում, որ ադրբեջանական սադրանքները անտեղի կյանքեր են խլում։ Իհարկե, պատասխան քայլերը կատարվում են։ Նախարարցակ չենք լինում, բայց խնդիրը միայն պաշտպանությամբ չի լուծվում։ Արդեն տանկեր են օգտագործում։ Հայկական կողմն իրավունք ունի նման փոքր պետություն լինելով թույլ տալ զոհեր ունենալ, նշել է նա. Դեկտեմբերի 10-ին աշխատանքային այցով Վիեննայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցին եւ նրա հետ քննարկել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Նախարարների գոհնակություն են հայտնել բարձր մակարդակով հաջողակի փոխայցելությունների կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դրանք նոր լիցքեր են հաղորդում տարբեր բնակավարներում երկկողմ փոխգործակցության զարգացմանը։ Նախարարներն Ալբանդյանն ու Կուրսը զրույց են ունեցել երկկողմ հարաբերությունների տարբեր հարցերի շուրջ, քննարկել համագործակցության խորացման ուղիները, միջազգային կառույցների շրջանակներում փոխգործակցության սերտացումը, տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրներ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են ԵԱՀԿ օրակարգային հարցերին։ Հանդիպմանն անդրադարձ է արվել միջազգային ու տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների աբեկչության դեմ միջազգային հանրության պայքարին, մերձավոր արևելքում զարգացումներին, սիրիական ճգնաժամի կարգավորման ուղիներին։ Նախարարն Ալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահաների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Այս համատեքստում Նալբանդյանը զրուցակցի ուշադրությունը հրավիրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանն ընթառաջ Բաքվի կողմից հակամարտության գոտում իրավիճակը սրելուն ուղված սադրանքների վրա։ Ադրբեջանական եւ հայկական զորքերի շփման գծում վերջին սրացումն ու ծանր տեխնիկայի օգտագործումն անթույլատրելի է։ Հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավար Ջոն Քիրբին, հերթական Չեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով սահմանային վերջին միջադեպերին նա ցավակցություն է հայտնել դրանց հետևանքով զոհվածների եւ վիրավորների ընտանիքներին ու հիշեցրել, որ նման հարցակումները չեն համապատասխանում Ադրբեջանի ու Հայաստանի նախագահների ստանձնած հանձնառություններին հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հարցում։ Կողմերին կոչ են կանում պահպանել հրադադարի ռեժիմը, ասել է Քիրպին։ Նա նաև անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս ամիս հանդիպում կանցկացնեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Կողմերին կոչ են կանում միջոցներ ձեռնարկել բռնությունից խուսափելու եւ բանակցությունների մտնոլորտը բարելավելու համար, ասել է նա. Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, օրերս Արցախի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը հանդիպել է Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ, որի ժամանակ ուսանողները դատախազին են հղել մի շարք հարցեր, ներկայացնում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Պատասխանելով ուսանող Դավիթ Հովանիսյանի այն հարցին, թե ինչ բնույթի հանցագործություններ են գերակշռում մեր հանրապետությունում եւ քանիսն են դրանք, գլխավոր դատախազը նշեց, որ նախորդ տարվա 16 հանցագործությունների դիմաց այս տարի գրանցվել է 39 գրանցվել է 350 հանցագործություն, գոյությունի այսպիսի միած չափանիշ 10000 մեքենա ընկնող քանակով մեր հանցագործությունների թիվը կազմում է 14 թվականին 30 համապատասխան համար ասեմ որ սա շատ ցածր մակարդակ է եւ օպերատիվ իրավիճակը եւ վերահսկելի է եւ խոսում է մեր իրավապահ մարմինների կատարած արդյունավետ աշխատանքի մասին Հայաստանում այդ թիվը 50 է օրինակ եւ ոչ միայն իրավապահ մարմինների եթե բնակչությունը օրինապաշտ չլինի միայն իրավապահ մարմինների կատարած աշխատանքը այդքան հաջողության չեն հասնի Իրավագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Իզաբելա Սաղյանին հետաքրքրում էր, թե դատախազությունում գործող ուղություններից որն է ամենահաջողվածը եւ որը կատարելագործման կարիք ունի։ Բոլոր ուղություններն եւ կայացածը եւ բոլոր ուղություններն կա ավելի արդյունավետ դարձնելու, ավելի կատարելագործելու եւ հնարավորություն եւ պահանջ այսօրվա դրությամբ բոլոր ուղղություններում գործ կատարվում է առաջխաղացում կա, բայց իհարկե դրանով բավարարվել չի կարելի։ Ես որևէ ուղղություն չեմ կարող առանձնացնել, որ ասենք այս մի ուղղությունը ուժեղ է, այս մի ուղղությունը ոչ այդքան։ Տաթև Ասրյանին հետաքրքրում էր քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները։ Կարի փոփոխ նախաձեռնել, հարցը վերաբերում է դիալ եղադրող հաստատությանը։ Եթե առաջնային դատարանում դատախազը հրաժարվում է եղադրան կամ այն փոխարինում է առավել մեղմով, ապա ուժողը իրավասու է, որպես սուբսիդիա եղադրող շարունակել սկզբնական եղադրանքի պաշտպանությունը։ Որքանով է դուք նպատակահարմար նման դիրքի սահմանում նախագիծ օրենքի, սպասենք օրենքը ընդունվի, շատ հնարավոր է քննարկումների ընթացքում այդ օրենքը նման ձևի չընդունվի կամ օրենքը ընդունվի նոր քննարկումների կատարենք, այսինքն նախագծի շուրջ կամ քրական դատավարական որևէ կոնկրետ հոդվածի շուրջ սկսել մանավանդ նախագիծը քննարկումները կատարելը չեմ կարծում որ այդքան ճիշտ է։ Թողենք օրենքը ընդունվի հետո։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երևանում լույս է տեսել Սունգայիթյան ողբերգությունը ականատեսների վկայություններով գրքաշարի երկրորդ մասը։ Գրքաշարի գլխավոր խմբագիր Սովորական ցեղասպանություն ծրագրի ղեկավար Մարինա Գրիգորյանը նշեց, որ հրատարակության մեջ տեղ են գտել այն վկայությունները, որոնք արվել են անմիջապես ջարդերից հետո 1988 թվականի Գառնանն ու Ամրանը եւ տարբեր պատճառներով ընդգրկված չեն եղել առաջին գրքում։ Գրքում տեղ են գտել նաև նախկին Սումգայիցիների հիշողություններ, որոնք այժմ բնակվում են Հայաստանում եւ ԼՂՀ-ում, ինչպես նաև մինչ այժմ լայն լսարանին անհայտ փաստաթղթեր եւ լուսանկարներ կան։ Միևնույն ժամանակ Մարինա Գրիգորյանը առանձնահատուկ կերպով ընդգծեց հայտնի ռուս լրագրող, իրավապաշտպան եւ հասարակական գործիչ Լիդիա Գրաֆովայի առանց սղճալու սպանելու ազատությունը հրճակվել է 3 տարի առաջ Սունգայի թում հոդվածը, որը հրապարակվել է 1991-ին դեմոկրատական Ռուսաստան թերթում։ Լիդիա Իվանովնան առաջիներից մեկն էր, ով Սումգայի թում կատարվածը կոչեց հայ ժողովրդի ցեղասպանություն, նշել է Մարինա Գրիգորյանը։ Մենք պատրաստվում ենք գալիք տարվա սկզբին լույս ընծայել Բաքվի ողբերգությունը ականատեսների վկայություններով գիրքը, որտեղ զետեղված կլինեն 1988-ից 90 թվականներին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ Բաքվի հայերի պատմությունները։ Աշխատանք է տարվում նաև Օղակ գործողությանը նվիրված վավերագրական ֆիլմի երկրորդ մասի նկարահանման ուղղությամբ։ Եզրափակել է Մարինա Գրիգորյանը։ Պոլսահայ լրագրող Ակոստերթի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության գործով մեղադրական նոր եզրակացությունն ուղարկվել է դատարան։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Դինքի սպանության ամեն մանրուքի մասին պատկան մարմինները տեղյակ են եղել, սակայն կանխելու համար ոչինչ չեն արել։ Համապատասխան մարմինները տեղյակ են եղել, որ դիմքի որ դինքի դեմ մահապորց է նախապատրաստվում։ Այն պատրաստող խմբավորման ղեկավարների ու անդամների մասին տեղեկություններ են ունեցել։ Տեղյակ են եղել անգամ, որ հավանական մարդասպանի անունը Օգյուն է, սակայն չեն կանխել հանցագործությունը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է, որ պետական ծառայողների շատերի պարտականությունն է եղել կանխել հանցագործությունը։ Պարտավոր են եղել պաշտպանել դինքի անձը, սակայն աջակցել են հանցավոր զինյալ խմբավորմանը եւ անգամ գախնի զեկույցներ ու փաստաթղթեր են ոչնչացրել։ Քաղաքացիական հակոստով թուրք ոստիկանները մինչև հանցագործության պահը հետևել են Դինքին սպանած Օգյուն Սամաստին։ Դեկտեմբերի 10-ին հայտնի է դարձել նաև, որ Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատարանի առաջ կկանգնի թուրքական ոստիկանության 26 նախկին սպա։ 9 տարի ձգվող դատավարության շրջանակում պաշտոնական մեղադրանք է ներկայացվել ոստիկաններին ցուսաբերած անփութության համար։ Ոստիկաների թվում կան նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձինք։ Նախկինում նույն պաշտոնական մեղադրանքի հաստատումը Ստամբուլի դատարանները երկու անգամ մերժել էին։ Այժմ սպասվում է, որ դատարանը իր որոշումը կհրապարակի 15 օրվա ընթացքում։ Շարունակ մենք թողարկումը։ Մոսկվայի կարծիքով ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիան ավելի շուտ ձևացնում է, թե պայքարում է իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Կոալիցիայի դիրքորոշումը քաղաքականացված է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ցավոք մեր գնահատումները նույնն են մնում։ Դրանք սփոփիչ չեն։ Մենք կարող ենք ասել, որ կոալիցիան ավելի շուտ ձևացնում է, թե պայքարում է իսլամական պետության եւ իրական ահաբեկչության դեմ եւ գործում է ելնելով իրավիճակում իր քաղաքականացված եւ միջազգային իրավունքին հակասող մոտեցումից։ Ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Զախարովան։ Ամերիկյան Bloomberg լրատվական գործակալության հրապարակած տվյալներով Ռուսաստանը ծրագրել է 2016-ին Սիրիայում ռազմական գործողության վրա ծախսել 1.2 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ամերիկյան աղբյուրը վկայակոչում է իր անանուն աղբյուրին։ Հայտնի է դարձել նաև, որ Սիրիայի պատերազմին Ռուսաստանի միանալու առաջին շրջանում Մոսկվան օրական 4 միլիոն դոլար էր ծախսում։ Սակայն նոյեմբերին, երբ Պուտինը հրահանգել է ինտենսիվացնել ռմբակոծությունները, ծախսերն էլ աճել են։ Ռուսաստանը պաշտոնապես չի հրապարակում իր ռազմական ծախսերը Սիրիայում։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հաշվել էին, որ Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական ծախսերը կազմում են օրական 2.5 միլիոն, տարեկան 900 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ռուսաստանցի հանրահայտ ռեժիսոր Սվետլանա Դրուժինինան կշարունակի իր հայտնի Գարդեմարիներ ֆիլմաշարի նկարահանումները։ Ռոսիյսկայա գազետան հայտնում է, որ գլխավոր տերում դարձյալ Դմիտրի Խարատյանն է։ Սպասվում է նաև Կրիստինա Օրբակայտեի Դիմաբիլանի մասնակցությունը։ Սցենարը պատրաստ է, հայտնի է, որ նկարահանումներն անցնելու են հիմնականում Ղրիմում։ Սերիալի նոր սեզոնում սակայն գործողությունները կծավալվեն 1787-ից 1791 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ֆոնին, որի ժամանակ թուրքերը ցանկանում էին վերադարձնել Ռուսաստանին անցած Ղրիմը։ Հիշեցնենք, որ Գարդեմարիների նախորդ 3 մասերը թողարկվել էին 1988-ին, 1991-ին, 1992-ին։ Թուրքիայի մշակույթի եւ туриզմի նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն 2015-ի հունվարից հոկտեմբեր ամիսներին Թուրքիա այցելած հայաստանցիների թիվը կազմել է 41950, ինչը 29%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մարզասերների համար։ Լոնդոնում շարունակվող շախմատային սուպերմրցաշարի 6-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սևերով ոչ ոքի խաղաց ամերիկացի Հիկար Ունակամուրայի հետ եւ հաստակել է 3 միավոր։ Հաջորդ տուրում Արոնյանի մրցակիցը կլինի Բուլղարացի Վեսելին Թոփալովը։ Երեք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել գործադիր կոմիտեի նիստ, որի օրակարգում էր Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի նշանակման հարցը։ Ֆեդերացիայի նախագահը գործադիր կոմիտեին ներկայացրել է Երևանի Արարատի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքիասյանի տեխնացությունը։ Վարուժան Սուքիասյանը հանդես է եկել Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարշչի պաշտոնում իր ծրագրային մոտեցումներով, ինչպես նաև հանգամանորեն պատասխանել գործադիր կոմիտեի անդամների հարցերին։ Գործադիր կոմիտեի միաձայն որոշմամբ Վարուժան Սուքիասյանը նշանակվել է Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարշչի պաշտոնում։ Մոսկվայի Սպարտակի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանով հետաքրքրվել է թուրքական Գալաթասարայը, սակայն ըստ աղբյուրի 28-ամյա Մովսիսյանը հրաժարվել է փոխադրվել թուրքական ակումբ։ Սպարտակը Մովսիսյանի տրանսֆերի համաձայնություն տվել է Գալաթասարային, ինքը Մովսիսյանը հրաժարվել է հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ արևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։